dari tim Jimat punya cerita dengan judul Kuliner Kuntilanak. ngomongake babakan kuliner. Jenenge Agung ora gelem keri. Senajan dheweke lanang nanging ora beda adoh karo wanita sing karem karo masak-masakan. Saben ana kaludangan dikober-koberake maca majalah utawa koran sing isine maneka warna resep masakan. Apa maneh yen stasiun televisi dong nayangke Pak Bondan ing acara wisata kuliner. Wis to, mbok repoto koyo ngopo dheweke ora arep mingkret saka ngarep TV. Kasenengane agung karo donyaning panganan ora cocok karo pegaweane minangka kontraktor. Yo nek dheweke koki ngono lumrah. Esuk kuwi hawane kutho batu adem jekutut. Mun-mun tumetes saka gegodongan saka jendelane Hotel Handayani. Agung nyawang kaendhaning swasana ing wayah esuk. sinambi maca koran bola-bali dhewe nyruput kopi susu pancen waya semono kuwi sing paling enak ngombe kopi nyami ane telo goreng karo gedang goreng rokok e kretek jan maknyus tenan geng jelali lho jambi tuku duwe sono balrum mula saiki gala dusa gek medun terus rapan celuluk e yudit konco kamaring hotel tenang wae paling-paling acarane molor dit biasa jam karet wong sulane agung sing isih duduk manis karo maca koran jangono gong dina iki awak dhewe kudu menang tender yen nganti kalah meneh kontraktor awak dhewe bisa kesaingan karo putri karya lho ngerti dhewe ta antarane awak dhewe karo putri karya kuwi wis suwe nggone saingan apa meneh awake dhewe minangka kontraktor papan atas lho liyane kuwi mung kontraktor kelas teri. Mosok awake dhewe arep garap proyek cilik cilian mengko lak yo mundak diguyu Pak Rahmat bose rumah makan Wetri Seafood. Apa kowe ora butuh sarapan barang? Ning jadwal win ditulis yen sawise sarapan udakara jam 7 kurang langsung tumuju ing ballroom. Sakolo Agung menyat saka kursine nyaut anduk ...age-age nuju kamar mandi. Agung lan Yudit padha-padha pandemen kuliner. Bedone Yudit ora pati fanatik karo kaya dene Agung. Jerone mburu ya kuwi masak-masakan utawa panganan sing disenengi. Ya mung soto lan rawon wae sing dadi karmanan Yudit. Bubar adus wong loro banjur mudhun nuju ruang makan. Ing kono wis cumawis maneka warna menu masakan sarapan sak ngombene. Ana nila bakar, sate, sop, igoa sapi, ayam panggang lan liyo liyane. Kaya-kaya ing acara wisata kuliner Pak Bondan, kabeh masakan sumepak tur sarwa enak. Nila bakar, oseng-oseng kangkung, sate ayam ponorogo, gage diwadahi piring lan digawa menyang meja mangan. Ngene iki lho Dit sing jenenge wisata kuliner. Kelakon tenan aku dadi Pak Bondan jan maknyus. Sing penting wetenge wareg benten dari awak dhewe mengko menang. Tandane aku nganggo banyolane sing khas. Jam pitu punjul seprapat. Tender wis diwiwiti. Siji mboko siji peserta padha mresentaseake konsep ping dewi-dewi. sapa sing menang tender bakal ngarap proyek pembangunan gedung tingkat 8 sak cedake rumah sakit Griya Harapan ing Malang. Bareng wayahe pengumuman, Mitra Anugrah Jaya perusahaane Agung kasil menangake tender sakwise ngalahake 11 kontraktor liyane. Yedit, lakon menang tenan to, minggu ngarep wis wiwit kerja lawak dhewe. mulai hotel Handayani Yudit milih Bali menyang omai wong tuwane sing kebeneran ono daerah kepanjen dene aku mulih menyang Probolinggo nyiapke rancangan yukwi kanggu rapat karo mitro kerjone sesok esok batu Probolinggo dudu jarak sing adoh kanggone agung merga wis kulino sobo kuto siji menyang kuto liane senajan mulih dhewe ora ndadekake agung resula Yen budale menyang batu mau karo Yudit, malah bisa nyanteng gone nyetir stradane kuwi mau. Ing tengah dalan, Agung namatake saka kaduan ana tulisan gedhe ing baliu, Soto Ceker Kuntilanak. Mergo penasaran, bareng wis sedak mobile banjur dienggokke menyang salah sawijining rumah makan pinggir dalan gedhe Malang Pasuruan kuwi. temboke rumah makan iku direnggani gambare kuntilanak lagi nyekel mangkok soto. Yuh, marai gitoke agung merinding. Nanging bareng ngerti yen sing mlebu menyang rumah makan kono ya lumayan akeh. Agung agi-agi mudhun saka mobil lan lungguh ing meja sing kotong. Sajake rerenggan gambar kuntilanak iku strategine sing duwe rumah makan kanggo jaring wong tuku. Silahkan bapak dipilih menunya makdok bareng ditoleh memburi ono wanita kang dandan kaya kuntilanak menehake daftar menu agung batin yen sing andok loro jantung wis bisa mati ngenggon Pelayan ing kono racake nganggo usono kuntilanak jumbuh karo arane warunge. Kejaba kuwi jenenge panganane uga nyrempet-nyrempet lelembut. Senajan membo kuntilanak nanging praupane pelayan iku isih gelem semanis nalika ngladeni wong tuku. Agung banjur pesen soto ceker kuntilanak lan es teler tengkorak putih. Ora suwe soto ceker kuntilanak lan lan esteler tengkorak putih diladekake jebul sing diarani soto ceker kuntilanak mau ora liya mergo ing jerone soto ana cekere pitik dene sing diarani esteler tengkorak putih ya iku esteler sing rumput laute warnane putih jan pinter tenan golek ukara janjane yen masalah rasane ora beda-beda karo soto-soto pitik liyane manut pangerane agung jeneng-jeneng lelembut mau kang gunarik kawigatene wong liwat saka jaba ora katon medeni mergo ing kiwa tengene uga ana sawetara rumah makan sing menune siji pancen ya sesansine beda-beda mula ora mokal yen soto sak porsi mesisan sak ngombene mau agung kudu ngrogo dhuwit telung puluh ewu terima kasih bapak semoga senang terkunjung kembali ngono komentare kasiri sakwise bayar batine agung gek ya sapa to mbak sing arep mampir meneh yen sak porsine 30000 wani andok ning sotone mbah buyut wae murah meriah tur wis langganan pisan nanging dipikir-pikir Yudit durung ngerti yen ana soto ceker kuntilanak ing papan kono. Agi-agi dheweke kirim SMS supaya Yudit tinggal menyang rumah makan nyeleneh kuwi. Jebul tenan. Sesuke Yudit mulih Probolinggo, jarine penasaran karo sing jenengi soto ceker kuntilanak kuwi. Mula Naliko harap mampir ngecek lokasi proyek ing Malang Dining Agung, Yudit dijak mampir ing rumah makan pinggir dalan kui. Mulo naliko harap mampir ing rumah makan pinggir dalan kui, Yudit banjur pesen soto ceker kuntil anak lan es teler tengkorak putih. Dene Agung pesen rawon setan lan es pampire, sing oralio yo susu soda gembira. godhong mak istenan sotone kandane Yudit sambi nyeruput es kopiore. Iya, pancen jan rawone kaya oseng-oseng mercon, pedese ora umum. Sesuk yening Malang, mbok yo ngejak anak bojomu njur wisata kuliner ing kene. Bubar mangan wong loro nutukake plesir menyang Malang. Papan kanggo bangun wis dicek. saben-saben pojokan lemah wis diwene gendera PT Mitra Anugrah Karya. Tandaning lemah iku wis dadi proyeke Agung lan Yudit, bose kontraktor Mitra Anugrah Karya. Besok pembangunan gedung diwiwiti. Rasane ora marem yen wisata kuliner ora ngejak keluargane. Sorene Yudit budal menyang Malang ngajak anak lan bojone njur mampir ana rumah makan soto ceker kuntilanak. Ora suwe pelayane wis ngeterake pesenane Yudit, soto telung mangkok wis nang ngarepe. Mbuh kepiye ceritane? Putri anak Yudit ujung-ujung nangis jaluk mulih. Kamongko sotone durung entek sakwise dinengnengake wusana putri gelem meneng kaya apa kagete nalika Yudit lan bojone bareng arep nyendok sego ning jero mangkoke ana tugelan tangan kaya arep nyakar kukune dawa-dawa kaya kuku macan sakala pelayan-pelayan sing kawit mau ngladeni wong tuku malih rupa dadi kuntil anak tenan karo guyu kang mengkirikake wulu gitok. wong-wong sing maune mangan ana meja-meja sandinge jebul malih memedi kabeh ana sing ora duwe sirah ana sing malih gendruwo ana sing malih wong tuwek kaya nini-nini pokoke kabeh jinis sing memedi jinis sing mendedemit ana kabeh neng kono Yudit sana bojone banjur mlayu metu nuju mobil age-age prosleneng dilebokake siji gas dipidak lan makbir mobilin nuju menyang malang. Agung sing diomongi Yudit mung gedek-gedek setengah ora percaya. Mula Senin esuk wong loro mau pandeng-pandengan. Rumah makan sing wingi ditukoni malih dadi lemah roto sing ora ana bangunane. Dene rumah makan sandingi soto ceker mau ya melu roto karo lemah. mung miturut wong liwat jari papan kono klebu panggonan sing wingit kabeh bangsane lembut manggon ana kono jebule soto ceker kuntilanak pancen bener anane iki cerita saka Septarisma bersama tim Cima.